บุ๊กทูสามสิบสามที่สถานีรถไฟ på stationen รถไฟไปเบอร์ลินเที่ยวต่อไปออกเมื่อไหร่คะ hvornår går det næste tog til Berlin รถไฟไปปารีสเที่ยวต่อไปออกเมื่อไหร่คะ Hvornår går det næste tog til Paris? รถไฟไปลอนดอนเที่ยวต่อไปออกเมื่อไหร่คะ Hvornår går det næste tog til London? รถไฟไปวอร์ซอออกกี่โมงคะ Hvornår går toget til Warszawa? รถไฟไปสต็อกโฮล์มออกกี่โมงคะ Hvornår går toget til Stockholm? รถไฟไปบูดาเปสต์ออกกี่โมงคะ Hvornår går toget til Budapest? ดิฉันต้องการตั๋วไปมาดริดหนึ่งที่ค่ะ Jeg vil gerne have en billet til Madrid. ดิฉันต้องการตั๋วไปปรากหนึ่งที่ค่ะ Jeg vil gerne have en billet til Prag. ดิฉันต้องการตั๋วไปเบิร์นหนึ่งที่ค่ะ Jeg vil gerne have en billet til Berlin. รถไฟถึงเวียนนาเมื่อไหร่คะ Hvornår ankommer toget til Wien? รถไฟถึงมอสโกเมื่อไหร่คะ Hvornår ankommer toget til Moskva? รถไฟถึงอัมสเตอร์ดัมเมื่อไหร่คะ Hvornår ankommer toget til Amsterdam? ดิฉันต้องเปลี่ยนรถไฟไหมคะ Skal jeg skifte? รถไฟออกที่ชานชาลาไหนคะ Fra hvilket spor afgår toget? รถไฟขบวนนี้มีตู้นอนไหมคะ Er der en sovevogn i toget? ดิฉันต้องการตั๋วไปบรัสเซลหนึ่งเที่ยวค่ะ Jeg skal kun have en enkelt billet til Bruxelles. ดิฉันต้องการตั๋วกลับโคเปนเฮเกนค่ะ Jeg vil gerne have en returbillet til København. ที่นั่งในตู้นอนราคาเท่าไหร่คะ Hvad koster en plads i sovevognen?